Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana yüz defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.'' اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratmış olduğun ve yaratacağın cin, insan ve şeytanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle. Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kulli şa'ratin fi ebdanihim ve fi vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merre. Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında bulunan her tüy sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça, Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar sayılarını ancak yüce zatının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvana dedince Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle. Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammed عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünde onların adımları sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء Allah'ım kendisine salat okuyanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmur damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şey adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء Allah'ım Efendimiz Muhammed'e karardığında geceleyin, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya dek salat eyle. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته Allah'ım söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin Efendimiz Muhammed'e vaat ettiğin makamı Mahmud'u ikram eyle. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته Allah'ım Efendimiz Muhammed'in yolunu yüce, burhanını şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle. اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته اللهم آمين Allah'ım Onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzere yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzunu ulaştır. O havuzun kadehleriyle Kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasiplendir.'' وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين Allah'ım sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni.'' bu günahkar, hatalı, zayıf kulunun tevbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım!